Santa Claus is here tonight. I need darling alas, isan. Bidea hartzen du Dantza beti izan da. Baina bai, ba, bai, artistikoki edo bai. Baina bai, bai, bai, bai, bai, bai, Euskal Irratietan. bikote honek irango ez izula. Guk. Bai, guk, batzak eta biok. Erlasean ze momentutan bihurtzen da bikote bat zebru bakareko subjektua? da? Eh, eh, eh, Bikote normala, bihurtu zaitu? Eh? Mm, claro, bikote normala. Baungi etorriak gure gaurko kulturatar honetara. Gaur, zinemara begira, jarriko gara edo luzemetrai baten inguruan intzegingo dizuegu mortxon eta gatzia izenburupeko lana interneten ikusgai jarri baitute. Proiektu berezia egin dutena, antzarkitik pantalla haundira adaptatuz obra eta aurrekonturik gabe burutu baitute beraien lana. Bagaur, zuzendariarekin mintzatuko gara gauan ez da nizan momentu eta kartxeak neska batek egiratu zuen, nik konturatu ez. Ez da egitu gara dolatzen ikin berbetan nagoen telefonu zen. KULTUR ALEA Jon, Urraza, aixo arratxalde hon? Bai, arratxalde hon. Morrison eta Gartzia, interneten ikusgai jarri duzu edula egun zonbaitzu, e, atundu duzuen luzen metraia, eta dagoeneko zazpireun ikustaldi baino gehiago jaso dituzue Bai, asteleten ia sortzileun era helduara, ia zen eh, <laughs> ez gen espero. Aha. Bai, eta posik, posik. Eta nola zabiatu zen interneten edatzaren autua? Ez, bueno, dagoeneko ja, ba, ez dakit, bere ibilbidea edo inga zeukan, e, azkenan e, pelikula sumea da, ez daukau ba, eta ben ez dira <laughs> beratas lerre interesatu eta gube ez gara asko zaiatu. Horrene, negozio egiteko, osea, negozio inezkero ondo, baina ez zen gure helburua eta aukera be gutxi egon da. Egon gara zinemaldi batzuetan, Ekuadorren, Andaluzian, Bilbon, da, eta eroia, ba, esan genuen, ba, gutxienez, ba, gire lanaz, ez da, gustora do gelditu ginenez, ba gutxienez leire eta biok e, ba aktore lana erakusteko eta hortik eh, ba, lan berriak suertatu alizateko eta baita antzes dana promozionatzeko, promozionatu albadaia dagoeneko euskalako eh, bi baina hori ba, eratzeko beste modu bat. Mhm. Esan duzu naziartera ere iritsi dela, Ekuadorren ba, zinemaldi batean ere ba, aukeratu bai. zutela zure zuen luze metraia, zer nolako kritikak jaso dituzu, zer nolako barrak jaso dituzu? Ba, egia esan zehatu nintzen eh, bai Ekuadorreko eta bai Andaluziako hori e, barduradunekin e, hitz egiten e-mail ez da berre bat, o kritikaren bat, atera alzen edo, baina ez nuen lortu, ez dakit, aterako zen nala ez, baina ez nuen ezer lortu. Bai bakit, Andaluziako programatzaileek hor eh, Andaluzgai zinemaldian, eh, web horri aldean programan jarri zuten, ba, destakatu zuten eh, interpretazioen kredibil, zinez horretasuna edo. Eta gero, eh, antzestu genuenean eh, antzerki eskolan, ba, diario de Navarran jarri zuten, eh, ba, ez dakit, esan ez ba jorratzen egiten gaiak, ba etxe bizitza izketasuna, maitasuna ez dakizer eta ironiaz eta egiten genuela eta horren, baina hola kritika zehatz bat esan ez hau horrela da gustatu zaigo nire ni bentzat zaitzen du. Ez. Aizumea garen ez <laughs> ez diutela kritika egiten. <laughs> iritsiko da. Eh? <laughs> E, antzerkirako idatzi duzula, esan duzu antzerkirako bai, e, bai. egin izan zen, zenuten e, zuen lana, e, pantaila handira edo behintzate ba, grabatzeko posibilitate hori ere aprotsatu duzue aurrekontu aurre gutxirekin esan duzunaz? E, kontatu koat bai, diguzu bate ba, nola abiatu zen ba, antzerkitik telebiztarako e, salto hori eta? Bai. Zergatik autori? Ba, ba eia zen, o sea, sortu nuen, idatzi nuen, e, leirekin elkartu nintzen, da, ba, e, eh, durangoko liburuta izkazokan e, eh, atera zuten eskena tokia gunea, ba, an, antzeslan ezberdinen e, ba, laginak erakusteko, antzokian, amaos minutuko laginak, eta han egin genuen, eta gara horretan ahirgoena zen Durango azotako zuzendaria, eta arekiko zizuen. Handik utxira, arkaitzartza hori irudia grabatu duen, eta behar gana joan zen, eta zion, eh, ez dugu durango kasokan ba, zinea sartzen eta pelikula grabatzen du, eta nik daukat ekipoa, daukat kamera, mikro eta eta hiertek pentsatu zuen, jo, ba, nik ikusi nuen antzeslan bat, etxe baten girotuta zegoena, bi aktorekin, hori igual e, eh, pantaia altzea izan zen. Deitu zian, baiet esan nion, mm, laun oporraldia aprobetsatu denu, eta eh, bere etxe zitzatzi zigun grabatziko, <laughs> beste laun baten tabernan, bilbao estenan gratu denuen beste estena bat, eta eta holan, eta ba, ia san, dirurik ez genuen jarri, bakoitzak, bakoitzaren lana, eta arkaitzen kamara, eta ekipua, eta... -huh. Mhm. lau pertsonen artean, eta edo hori, nahi ba, zen da postproduzioan, ba, dira gehiago kita, ba, soinua eta alako zer, ba, hobeto direla, baina. Zatez, ordain duen bakarra, diruz, ordain du, subtitulo bizantzidea. Mm -hmm. Azpititulo, bai, bai. Bai. Ba, bai, e, talde nas gozaten, elkar lanean, e, ekimena proposaten, morri! Morri! Morri! Venga! Morri! Bai, ba, una Ba, izango, komedia bat e, egin duzuela, eta aipatu duzu, ea eh, eta elkar bizitzaz, eta maitasuna zitze egiten duen, ba, lan bat dela. Mm. Kontatuko dugu pixkat pixat historioa? Ba, eh, nik eta gaia jorratzeakoan bihatzen duen apurat aizkietasuna zelan e, denboran zehar eh, aspaldiko lagunen artean eta zelan biziatu egiten den da, askotan interesa ba, gai dela aizkietasunaen aurrean da, eta hori bi aspaldiko lagunak elkarrekin e, eh, aventura bizizandakoak morrik lehen abesten zuen dan e, talde punk bat eta gaztetutan eta besten zuen eta arain dago ba, bere bikotarekin, olatzekin e, ba, bizitza normal bat egiten esan dezakeguna ba, e, hipoteka bat daukate eskontetan jortzen du ez duia sortzen eta gartzia nik egiten dudan papera ba, beruda, ez da, sortzale alternatibo vanguardista txat dauka, baina da, ma, enbora pio zein bikota ere, eta kale gorrian gelitu da, eta, orduan, aspaldi ikusten ez zuen morri launa engana, ba, joaten da, ba, Ba, etxe bizitza baten eh, loiteko aukera izateko, ez? E, eh, Aunkesea bere sofan, eta hor inguratzen du, ba, komentzitzeko, esan ez zer berria prestatu bat dutela, eta lan bat, ez zer eh, urratza baina hori eskenean da magu magufina, ba, engantzatu egiten duena aurrera egiteko, baina ikusten duguna da, euren adizkietasuna zelan ba, haintzineko trapuzarrak ateratzen edo horren gertatzen dena zelan aprobetzatu egiten da bata bestearekin, Garzian e, eh, maite mintzen da olatz, morrien bikoteaz, bai azkenean hau olatz oso garrantzitsua historian, baina antzotanean ez da agertzen. Uh Pelikulan agertzen da, estena txiki baten, horatz pagaldai, eh, pagaldai aktoreak egin zuena, eta azkenean biak eh, bukatzen dute <laughs> kale gorrian, eta morrik berreskuratzen du bere benetako pankiza eda, gartziak bilatzen zuen hasieratik bion artean zo egiteko baina orain gartziak deskubritu du beretan nahi zuena zela bere morrien e, bizitza erosoa beretzean eta bere bikotearekin eta azkenean bakalean mugatzen dute biek biek kalean eta ba... komedia gara <laughs> komedia ironia ba, antzuzlan hanik ustotu more puntu altua guadauka pelikula baino uh -huh bueno, beni peinorengoan e, eh, filma ikusteko aukera badugu nora jo behar dugu zuen eh, pelikularen ikusteko? Ba, Googleen e, sartuta jarri eskero John Uraza edo Moritzon eta Gartzia errez aurkitzen da. Youtubeen dau, Youtubeen sartuta edo e, web horri aldean, be John Urazaren web horri aldean, topatu zegezu errez. Uh -huh. Youtubeen Moritzan eta Gartzia jarrita erresa aurkituko du. Bai. Ba, ean e, bisitari gehiago dituzuen, zuen filmak e, ikusle gehiago biltzen dituen, eta ez dakit nik honek eman dizuen gogoa beste proiektu batean sartzeko, edo e, antzerkian geratuko zarete, edo e, bideak ere ba, ireki dituzue? Ez dakit, gaur egun, osea, lehen egin aspentzaten ditu, ez unean e, egiteko, E, teorian e, urrengo udazien eurako zeuzer berria atera darko nuken, eta ez dakit energia dudan sortzen, txoti sortzen azteko, zaskenean dana egiten dute, antzes lana sortu, zuzendu, <laughs> antzestu eta mm. saltzen zaiatu eta saltze zaiatu e, horrek gaur eguneko egoera, egoeran asko erratzen duta eta berri sortzeko energia handia behar da eta ez dakit, gure asmoa zen ura honetan morritzen eta hartzi jarraitzea, baina ba, eman aldi ez dauk, egia zen. iparralde nahi ez inoiz ez du Eta, eta pelikula berri bat, ba, niri gustatu balitzea de, baina horretago, ez dakit, zailtasun mirago, dituzu, jende behar duzu, ekipoa, eta Baina bai, eh, helburua jarraitza da, aiartekin nintzen nuen duela gutxi, ba, angusia labur metri bat egiteko, baina ez dakit, oain, zer ezer konkreturik ez daukagu. Uh Eta, eta gutxinez balio baldin badu pelikula zera neotea, ba, aktore bezala leire dira niri edo bi ba, lana ateratzeko, ba, ez, pasan nila etean las eta zabala pelikulan paper bat egin nuen, da, ba, hortze da bitza. Bai. dena hartzen, da, eiten, aldu norekin eiten, da, hori. Osongi, ba, bidean ikusiko duzu eta zuen berri jasoko dugu eta gomita zabalduko dugu, ez zuen antzerkia ba, ona urbildu arazteko, baten batek interesa badu, badirarako bideak zuen gana iristeko. Ba, esker bai. gure dei hartu izana. Zuei. Eh? <coughs> zuei, zuei. Urren arte esan Bai, bai, okay. yourself Kultur alea. Ba, gure kultura talarekin segituko dugu orain, itzorden itzuli txipi bat proposatuko dizuegularik. Aste honi begira jarri eta egunotan izango ditugun zita zonbait zuluzatuko dizkizuegu orain. Eta abiatzeko gogoan hartu, ba, baigorri aldean aste kulturala eh, abiatzekotan dela eta hartarain bat itzordu proposatzen dizkigute. Besteak beste, Gabrielen lekua sentikaria ikusi izango duzu baigorriko biletxean barun batuntan atxaldeko zazpiretan. eta endaian eh, kaperan akapelaren eh, zikloari jarraituz, zitzordu berri bat izango dugu, larun batuntan. Endaiako abadia behatoki jauregiaren kaperan bada, den taldearen proposamena izango duzue. Atxaldeko zazpiretatik goiti, maili zubeldia ziburutar kantautorearen taldea entzunar izango duzue. Nola ba, bertan eh, beraien lanaren bertsio akustikoa dutelarik eskeniko. Eta maskarabek segitzen dute, azte buruntan barkosena izango da itzordu, barkoseko plaza noi bezala goizeko amarretan barrikadak izango ditugu eta atxaldeko lauetan berriz maskaradak. Eta ez honetan ere aipatu izan dugu korrontzi musika taldea eta oinkari dantza taldea doni bane garazin izango direla jaialaien, beraien azken proposamenaren eskaintzen. Iluntzeko behatzietan daitzordu eta txartelak aintzinetik salgai dira dagoeneko amar eurotan. Egunean berean, amabi eurotan izango duzuelarik, txartela eta bai, garazi eta urtzaizeko ikastola kantolaturik bada, duzue, onako itzordua. Donioan eloitzunen eh, berriz aste bukaera luze juntan, e, astelenean donioan eloitzunen eh, goraki koro, koroa entzunan izango duzea txaldeko segietan sartzea amar eurotan izan eta. Eta ostira lontan, buru belarri Euskal Herriko goita margarren, goita maikagarren idazlen biltzarran murgilduko gara egure eh, kulturratal honetan. Ala, ba, astelenean, saran, kiroldegian izango denaren berri izango dugu, baita ere bertan orkestuko diren liburu zonbaitzuz ere mintzatuko gara. Jakiz, behal ere, astelenean iragengo dela, beraz Euskal Herriko ogoita maikagarren idazlen biltzarra, eta goizeko amarretatik goiti eh, ateak zabalduko dituztela. Bi eurotan duzue sarrera. Eta azken itzordu batekin geratuko gara astelen untan ere ba, biarritzeko Santa Eugenia Elizan koru kontzertu bat izango baitugu atxaldeko bosterdietan sartzea duainik. Ah, eta ez dugu esan ere, baina aipatu behar da. Urruinako Euskal Herrian Euskarazek bere lehen urtea ospatzeko apirilaren emeretziuntarako, untarako, ba, bertso afari bat dutela antolatu. Iuntzeko zortziretan izango duzu bertso afaria bertioli elkartean, eta bertan entzuna izango ditugun bertsulariak, maialen hartzaiu, segoizelaia eta imar karrika izanen dira. Beraz, Bertaratzea animatzen zaituztete, hori bai, afari, bertxo afaria denez, e, ba, gomendatzen da, lekuen erreserbatzea, eh, ongi, dena prestatzeko, beraz, honako telefono zenbakira deitu barko duzu, 06, 06, bat, 0 sortzi, bostiru telefono zenbakian, zenbakira. Eta txartelak, amar eurotan, dira, E, salmentan ikasleentzat eta gabetuentzat eta langileontzat berriz amabi eurotan. Ba, besterik ez, guraldetik. Kontan bururatzen dugu gure gaurko kulturatala. Biarazte. voz antes que ver el sol. Prefiero escuchar tu voz. Prefiero tu voz, prefiero tu voz, prefiero escuchar tu voz antes que ver el sol. Prefiero escuchar tu voz. escucha. Prefiero tu voz prefiero escuchar tu voz. me a tene ni ti wet my darling that's kind isan alas isan bidea hartzen du da dantza beti izan da baina bai ba artistikoki bai, edo bai buena ta bai ezagut amets bat bete dute ausarta izan naiz kultur alea euskal irratietan